bladzijde 23, het Shochein Ad. Shochein Ad marom וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני ליסרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה יתפאר, שמך מלכנו בכל דור ודור.